anaitwa Sultan Jamshid bin Abdul. Alizaliwa tarehe 16 Septemba mwaka 1929 na kuwa sultani wa Zanzibar baada ya kifo cha baba yake Abdullah bin Khalifa mwezi Julai mwaka 1963. Mnamo mwezi Disemba mwaka 1963, kisiwa hicho kilichopo maili 22 kutoka pwani ya Tanganyika ambaye sasa hivi inaitwa Tanzania ilijipatia uhuru wake kutoka kwa Uingereza, ijapokuwa kuna madai kwamba mapinduzi hayo yaliwahusisha wapiganaji 600 chini ya uongozi wa kikomunisti wa Field Marshal John Okello. Yaliungwa mkono na raia wengi wa Afrika. Maelfu ya Waarabu waliuawa katika ghasia, huku maelfu zaidi wakitoroka visiwani humo, hivyo kwa hofu ya maisha yao. Baada ya kuangushwa kwa us usultani mwezi Januari visiwa vya Zanzibari vikawa jamhuri. Mwezi Aprili, rais wa Zanzibar na Tanganyika walitia saini ya kuwa na taifa moja kwa jina Tanzania, ambapo Zanzibar ilibaki na sehemu ya uhuru wake. Sultan Jamshid bin Abdul alitoroka Zanzibar kwa kutumia ngarau moja la kifahari baada ya wanamapinduzi kuliteka kasri lake. Baada ya kukataliwa kuingia Oman, alisafiri hadi Uingereza akiwa na ndugu na jamaa zake pia. Wiki mbili baadaye, gazeti la The New York Times liliripoti kwamba hali ya kifedha ya Sultan imemlazimu kuondoka katika hoteli ya kifahari aliyokuwa akiishi karibu na Castle Buckingham hadi hoteli ya Modest iliyopo karibu na eneo la Bayswater. Gazeti hilo lilisema kwamba mwezi Mei mwaka wa 1964 serikali ya Uingereza ilimpa sultani huyo paundi elfu moja. Fedha hizo zilimsaidia kuishi katika nyumba moja iliyokuwa katika barabara tulivu katika eneo la South Sea, Hampshire, na mnamo mwaka wa elfu mbili aliyekuwa rais wa Zanzibar Salmin amul alimpatia uhuru Jamshid bin Abdul amul Wakati huo alisema kwamba Jamshid alikuwa huru kurudi Zanzibar, lakini siyo kama sultani, bali kama raia wa kawaida. Na kwa zaidi ya miaka 56 alioishi katika hoteli hiyo iliyopo karibu na ufuko wa bahari nchini Uingereza. Sultani huyo hakuvutia watu kabisa. Mmoja kati ya waandishi anayekwenda kwa jina la Ned Donovan aliyekuwa akifuatilia hadithi hiyo ya sultani alisema, sikupata mkazi hata mmoja ambaye alifahamu uwepo wake. Hakuzungumza na vyombo vya habari, aliishi maisha ya kunyamaza tu. Aliishi maisha ya kikiwa au maisha ya ukiwa uhusiano uliopo kati ya Zanzibar na Oman. Zanzibar ipo katika bahari ya Hindi, mashariki mwa pwani ya bara la Afrika. Kisiwa hicho kiliungana na Tanganyika bara, lakini kina rais wake na bunge ambalo linafahamika kama Baraza la Wawakilishi. Baada ya kuwa kituo cha utumwa, kilivutia wakazi wengi sana waliokuwa Waafrika, Waarabu, Wazungu na Wahindi na dunia nzima kwa ujumla. Asili ya watu visiwani Zanzibar ni mchanganyiko wa Afrika walio wengi waliotoka sehemu nyingi za Afrika, Waarabu wa Oman na Yemen, mbali na Wahindi. Asilimia 98 ya wakazi wa kisiwa hicho ni Waislamu. Zanzibari hujulikana kama kisiwa cha karafuu kutokana na wingi wa zao la karafuu. Wakati Waarabu wa Oman walipokiteka kisiwa cha Mombasa kutoka kwa Wareno mnamo mwaka wa 1698 Zanzibar na Pemba zilikuwa chini ya watawala wa Kiarabu kutoka Oman, na baada ya zaidi ya karne moja waliondoka na kukiacha kisiwa hicho chini ya utawala wa wakazi. Sultani wa kwanza kuishi Zanzibar alikuwa Said bin Sultan baada ya kukitembelea kisiwa hicho mara baada ya mwaka wa 1830 wakati huo akipanua ushawishi wake katika pwani ya Afrika ya Mashariki baada ya kifo chake mnamo mwaka wa 1856. Utawala wa sultani uligawanyika kati ya wanaye wawili, mmoja akiwa Oman na mwingine akisalia Zanzibar, na kisiwa hicho kilikuwa chini ya utawala wa Uingereza baada ya kifo cha Sultan Balgash bin Said. Kwa hiyo Sultan Jamshid bin Abdul Al Said baada ya kuishi mafichoni hususani nchini Uingereza. Sultan Jamshid bin Abdul Al Said alikuwa sultani wa Zanzibar, akiwa ndo sultani wa mwisho wa masultani waliowahi tawala Zanzibari miaka 91 kisiwani humo. Kutoka kwa familia ya Al Husain alihamia katika ufalme wa Oman. Mtu huyu ambaye aliitawala Zanzibari hadi alipoondolewa katika mapinduzi ya mwezi Januari mwaka wa 1964 aliwasili mjini Muscat hivi miaka ya karibuni. Gazeti la The Guardian linasema kwamba serikali ya Oman ilikataa maombi kadhaa yaliyotolewa na sultani huyo ili kumruhusu kuishi katika ufalme huo, lakini ndugu yake mmoja mjini Muscat aliambia gazeti la The National mjini Abu Dhabi kwamba ombi lake la kutaka kuishi Oman lilikubaliwa kutokana na umri wake. Amekuwa akitaka kuishi siku za mwisho katika taifa hilo la mababu zake, na sasa anafurahia kuweza kufanya hivyo, aliongeza pia. Afisa mmoja wa serikali alikataa kutoa tamko lake kulingana na gazeti la The Guardian. Huyo ndo sultani wa mwisho wa Zanzibar, Sultan Jamshid bin Abdullah Al Said ambaye aliondolewa madarakani katika usultani wake mnamo mwaka wa 1964 Januari. Endelea kuwa nami katika makala ijayo kuyajua mengi kuhusu Zanzibar na masultani wote waliopita katika kisiwa cha Zanzibar, na msimuliaji wako Johnson Johnny Bosco Anko Baba.